ictinos cremetisdon. Ictinos phonen eichen allen oxeian. Hippu de accusas kalos cremetisdontos, mimumenos ton hippon cae sunechos tuto poion, cae tauten me kalos ecmathon, cae tes idias phones esteretai cae ut eten tu hipu esken, ut eten proten. Hoti hoi eute leis cae ptoneroi sde luntes tu paraten heauton fusin, cae ton cata fusins sterultai.